كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني الله سبحانه وتعالى كاجي إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله استفاك وطهرك واستفاك على نساء العالمين I kada meleci rekoše ja Merjem, Allah te je odabrao, očistio i odabrao te na svim ženama svijeta. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem najdobranije žene dunjaluka su koje? Merjem, Asija, Hatidža i Fatima radi Allahanha wa radaha. Kaže drugo pred Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam i Aisha, Aisha je data prednost na ostalim ženama kao što je data popara na ostalim vrstama hrane. Ja Marijam nuknuti la rabiki. Wasjudi, warkai ma raki'in. O Marijam, uknuti, unut, znači totalna počinjenost Allahu te barek ve ta'ala. To jeste neočekivanje ili neposvećivanje nade ili nepružanje nade nikome ili ne nadajući nikoga osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Uvažuti u arkema rakin, čini seždu i čini ruku s onima koji ga čine. Zalike min en bajl gajbi nuhihi lejke wa ma kunta ladejhim idu ilkuna aklamahum, ejihum jekfulu marijem. Kaže, ti nisi, to su, kaže, e, objave od gajba, od onoga što ti mi objavljujemo, nisi bio sa njim kad su oni bacale svoja pera, ko će se brinti o, o Merijem, i onog trenutka kad se oni između sebe posvađali. Dakle, svađa nije bila galama i prepirka u smislu onaj, e, svađe i nemira, nego svađa o tome ko će učiniti hajr. I tkharat il melaiketu ja merjamu inna Allahe i ubeširu ki bi kelemete minhu ismuhu mesihu i sabnu merjem. Kada meleci rekoše o merjem, Allah te barh tela poslao je Džibrila i kaže on njoj, ja merjem, Allah te obradovo sa riječju od njega po imenu Mesih i sabnu merjem. وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَلَاهِرَةً وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ Biće ugledan na dunjalku i na ahiretu i od bliskih. وَيُكَلِمُ نَاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَا Razgovarat će sa ljudima dok je u bešci i kao odraste. وَمِنَ الصَّالَهِينِ Biće od dobrih. قَالَتْ رَبِي أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدْ وَلَنِيَ نَسَسْنِي بَشَرْ Kaže, gospodar moj, kako da ja imam dijete kad me muško nije dotaklo? Ovaj dio ajeta govori da, iako je bila asketa, iako je bila zatvore, zatvorena u hramu, iako je bila počinjena i bajetu, znači da nije uh, bila uskraćena znanja onoga što je mimo tih zidina. To jeste, znala je o tim stvarima, znala je za te stvari, bila je informisana i učili su, bili su podučeni. Da ne bi neko sebi dao za pravo, kao što su danas, dakle, onaj, e, voli govoriti o vjerski obrazovanim ljudima, šta ti znaš od Dunjalka tvoje e, drže se džamije. Pa dobro, kad svaka ubleha more se prijaviti na izborima, i može da sebi onaj, predloži da vodi državu i da, pre, da predstavlja narod i tako dalje. Zašto onda obrazovan musliman to nema pravo na to? Govorimo o vjerski obrazovanim ličnostima. Iako smo mi, možete se sa mnom složiti, ne složiti, iako smo mi govorili o tome da je osnova čovjekovog znanja koje je znanje? Šarijatsko vjersko znanje. Jer za njega će biti pitan. A svako ostane da, upo, svako ostane da upotpuni se su potpuno njegove potrebe na ovome svijetu. Kale kedaliki, kale kedaliki jahluku Allahu maješa. Kaže tako tvoj gospodar, odnosno Allah, stvara šta hoće. Iza kada amren fa innama je kul lehu kun fa je kun. Naime, melek ju je puhnuo u otvor na rukavu ili na odjeći i ona je začela. A nije melek puhnuo u njen polni organ. Wa yuallimuhu al-kitabe wal hikmete wa tevrate wal inđir. Kaže, on će ga podučiti knjizi i mudrosti, podući ga Tevratu i Inđilu. U Resula na Beri Israil i poslanikom Benu Israil. Dakle, je vrema toga vremena. Je vrema toga vremena. Enni hađitu kumbijatim rab... Zašto kajem je vrema toga vremena? Ko je poslan posle Isa? Ko je poslan je vrema posle Muhammed... O, Isa, ala Isla, to je salam. Esal Allah, Posle Isa je poslan Muhammed. I jevrejima, salam, salam, jevrejima i kršćanima i svima ostalima paganima, do sudnjega dana. I njegov šarijet derogirao sve prethodne vjerozakone. Dokinuo Tevrat i dokinuo Inđil. Dokinuo Zebur. Kur'an dokinuo sve objave, poslanik, sallallahu sallam, dokinuo sve šarijete. Ani hađi itukum bi ajetin mir rabbikum. Doći vam sa dokazima, poslije ćemo o tome mi govoriti, doći vam sa dokaza od, dokazima od vašeg gospodara, stvorit ću vam pticu ili nešto poput ptice. Fanfuhu fihi fa yakunu tayran bi idnillah. Pa puhne u nju, ona će postati ptica. Jel se kaže ptica ili ptica? Tica. Šta je, čela ili pčela? Onda udarilo te nešto u pčelo. Pravilno je čelo i tica. فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله وأبره الأكمه والأبرص وهي الموتى بإذن الله. Ja ću liječiti i slijepoga, i slijepoga i gubavca i tako dalje. I kaže, ali sad to se nam i oživljavaću mrtve uz Allaho dopuštenje. Ovdje je sve pripisao kome Allahu te barek vetala govoreći o svojim muđizama. O unabijukom imate kuruna mamata dahiruna fi bujutkum. Obavještavat ću vas o onome što budete jeli što budete jeli i što budete čuvali, ostavljali dakle u riznicama svojih kuća Inne fi zalika ayati lakum in kuntum mu'minin. U tome imate jasne dokaze ako ste bi bili, ako budete vi pravi vjernici. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلَهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا Kaže Allah subhanahu wa ta'ala spomeni u knjizi Merijem إِذْ انْتَبَذَتْ kad se ona je bila odvojena u Bejtul Magdisu. Ali kažu intibad ili إِذْ انْتَبَذَتْ kaže udaljala se od Bejtul Magdisa. min ehliha od svoje familije, od svih oni koji su ih poznavali, makanen šerqija, istočno od Bejtul Mahdisa. Fettehadet min dunihim hijjaben, pa je se sakrila na jedno mjesto, ferselna ileha ruhana, fetemethala leha bešaren savija. Pa se on, kaže, njoj prika, prikazao kao, kaže, čovjek. Kala tini udu bir rahmane minke in kunte taqija, ona reče, ja se utječem milostim od tebi, ako si bogobojazan kaže neki Ibn Kathir, kaže neki mufesir govori da se on zvao Teqija, ili da je bio Teqi i tako da, međutim nije tačno, i ovo se radi o svojstvu bogobojaznosti Džibrila, ali i sallatu veselam. Kale inima ne rasul rabike lehebe laki gulamen zekija. Ja sam ti, kaže, izaslanik tvoga gospodara, da ti darujem čistoga dječaka. Džibril razgovara sa Merijem. Je li Merijem bila poslanik ili vjerovjesnik? Molim, nije bila ni jedna ni drugo. Nije bila ni jedna ni druga. O žena, vjerovjesnici nisu slani. A ehlul ilm pojašnjava i zbog čega? Zbog teškoće da nosi objavu i ono što sa sobom objava nosi. Jer je Merijem ovdje imala samo jedan slučaj. A to jeste, rodila je dijete bez oca, pa je dovoljno imala problema sa njima. Pa kada je došlo dakle, vrijeme da je dijete to žrtvuju, nije mogla ni, ništa pomoći. Isto kao što mi Zekerija nije mogla spasiti sebe i svoga سينا قالت أن يكون لي غلام ولم ينسسني بشر ولم أكن بغية كاجي كاكو تشيا يمت سينا كالمن مشكو نيه دوتاكلو أنيسا بيلا نواجلتسا قال كذلك قال ربك هو علي هين تاكو ريكا توي غسبدار توي من اللحكو ولن جعله آيات للناس ورحمة منا وكان أمر المقرية إذا كمي أجنيم دوكازو من يودما إميلوش جود ناس كان أمر المقرية كاجو مفسر دي ستفار موغو ودنستنا وكان امر dakle dok je on sa njom razgovarao to se već desilo ona je zanila ili to je već Allah subhanahu wa propisu, ne može se kader dakle više promijeniti Fa fahamalathu fantabathat bihi makanan qasiya kad ga je ponijela otišla je sa njim daleko dakle otišla je od svoga naroda Fa fajaha al-mahad pa su je trudovi natirali la jithi nehlati u kod korijenja palme qalat ya laytani mintu qabla hadha kaže da sam Bog umrla prije ovoga. Kažu mu Fesir da je poželjela smrt ne samo zbog bolova, nego zbog toga što je pretpostavljala, ali znala šta je čekao njena naroda. Jer su jevreji toga vremena, ne samo što su, dakle, spomenut ćemo dakle, te ajete, ona ne samo što su i potvarali, nego su ubijali vjerovjesnike i poslanike. U akuntu mesija nesija, i da sam Bogdom bila zaboravljena, Ovaj ajet kaže ja lejte ne mitu kable hada wa kuntu nesje mensija da sam budom umrla i bila zaboravljena do, dakle ukazuje na šta? Na onaj ko umre da će ga kad tad njegovi zaboraviti. Pa u vele vakta se sjeti. Pa kažu Allah irhamu. Djeca se sjeti svojih roditelja u vele vakta. A tako ili nije? Pa se sjeti kad? Kad uđe Ramazan, prvog Ramazana nađe Fendiju, fandom, pošto je sad Jasin, ko zna? Ne, može Jasin biti 80 maraka, daj da budem, ja da ponovo hođe. Ne, može Jasin biti 80 maraka, Jasin može biti 5 maraka. Uuu, što ste skupi postali. Ništa, ja da ponovo hođe, ja ću se obrijati Ahmediju na glavu. 80 maraka Jasin. Ništa, vraću, hajmo svi u medresu. Što je previše, previše, Ivana ne bio. Ja sam bio hođa, u mene je bio Jasin tri markice. Jes, pro... Nije, nije. Dobijem, zadnji Ramazan sam dobio, ne, ne, zadnji Ramazan sam bio hođa u Sloveniji, a Ramazan prije toga sam bio vam gore kod Sokolca i dobiješ šesto jasira, ne da proučiš. Ja fino jedan i kajem svima po pohar, njima tamam, a mene inflacija dotukla, ja ti para i sam imamo ništa. I jedan, jedan, nula, nula. Tri hacme, učiš čitav Ramazan tri hatme, utrnu mi, utrnu mi vilce, ne mogu, ne mogu, jednostavno tri džuza, dnevno, četiri džuza, ma kaki, nemaš vam vakta uči za sebe. E tad se sjetimo mi svojih roditelja. Dadni, nek mu prouči. Da na nijet ti svojima, ne ima od tog ništa. To što se si nanijetio, merdudu na lejk, onaj ko našu vjeru unese nešto što nije od nje, ono se vraća njemu. Nema od toga hajra ako hoćeš da učiniš nešto hajr za svoje mrtve, onda ti učini prvo od čega? Odakle se kreće? Šta prvo možeš učiniti za to? Kad ti komu u familiju blizak? Ha? Prvo od ova. Prvo od ova. Drugo posjeta mezar, mezar kako se ukaže prilika. Pa staneš kod mezara i kažeš Esselamu alejke babo. Esselamu alejke mama. Džedo, nano, bilo ko nazoveš selam. I onda stojeći, ne dižući ruke, kaže Ibn Taymi, rahmetullahi alej, kaže mrtvima ona dova koju učite znači više nego vama živima. Više nego vama živima. I kaže učite im i onda se uči dova za magfiret. Ja rab, ekrim nuzule, uvasijam udhale, uanavur kabre. Što je na bosanskom? Gospodar naš, ti proširi mu kabur, osvijetli njegov kabur, učini njegov ili njen kabur, mjestom dženecki bašči, nemoj učiniti njegov kabur, rupom od rupa džahennema ili ponovnom od ponora džahennema. Ja rabi, očisti ga od grijeha, kao što se odjeća bijela čisti od prljašnje, gospodaru moj, ti, njega, ti njemu ohladi kabur, očisti ga i vodom, i kišom, i ledom, i snijegom, i tako dalje. Učiš dove. I te dove pomažu mrtvom. Dalje, šta se još čini za mrtvog? Sada to džarije. Da uči, napraviš sadaku. Ma u sebil, hajr česmu, na ime. Molim, ništa kurba, nula bodova. E, a bi odakle si ti došao? A, znači se nam svašta nešto donio ovdje. Ništa kurban. Kurban se za mrtve ne kolje osim u jednom slučaju. Ako je mrtvi oporučio, plus obavezno ostavio od imetka trećine svog imetka, e, jer trećinu može da uvakufi, na to ima pravo, više trećine nema, i kaže od mog thulusa, dakle od moje trećine, koljite mi kurban toliko godina. Ili ako kaže, investiciju ostavljam, tvornicu, fabriku, ostavljam svoje djeci, djeco imate pravo na dvije trećine, ovu moju trećinu hoće da ide u vakufe. Od te moje trećine, koliko god da bude profita, svake godine zakoljite od nje jedan kurban na moje ime. Iako preseli vaša mati i na njeno ime. Tad ima pravo. Ako bi taj suluth ili ta trećina vakfa propala, djeca više nisu dužna. A za mrtvog se kurban ne a posebno se kurban ne na dan kad? Kod nas je ta novatarija bila na dan Arefata. Na dan Arefata se klalo za mrtve, a onda bi klali onaj je um nehr prvi dan Bajrama bi klali za sebe da svoje porodice. I svašta nešta što rote nije uspio, a treba obaviti hađ, obaviti umru i tako dalje, ali onog trenutka kada ima, kada insan ima viška i metka, a ne da se opterećuje da uzma dugove ili da ide za roditelja, a on nije obavio hađ ili umru dakle odaja za oca ne može. Prvo obaviš za sebe pa onda ideš za oca ili za, za majku. fenada Fenadaha min tahtiha, ella tahzani qad žele rabbuki tahtiki kisarija, pa je ispod nje, dakle nešto niže od nje gdje ona ležala ispod palme, glasnik je pozvan. Mufesiri kažu da je pozvao Isa alaihissalatu wasalam, drugi kažu da je to bio Džibril alaihissalatu wasalam i ispravni da je to bio Džibril alaihissalatu wasalam. Ella tahzani nemoj, tuko, nemoj tugovati. Nemoj tugovati kad džale rapuki tahte kisarija, tvoj gospodar ispod tebe dao da poteče voda, potok. Wa huzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyya. I potresi drvo palme ili stablo palme. Po tebi će popadati onaj plodovi rutaba. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ničim se, kaže, ljudi neće više počasti, neće ljudi više počasti ženu, trudnicu ili porodilju kao što je rutab. Zbog onoga što u sebi nosi od hranjivih materija. Također Ibn Ketir ovdje spominje jednu onaj, e, stvar. Kaže, a čudno mi je otkud plodovi spomenuti u Kur'anu na palmi kad, se, kad tvrde da je Isa rođen, ali sato je selam, zim. Fekuli vašebi, jedi i pi. Dakle, jedi onaj hurme, rutab, to su najsvježnije mehke hurme. I pi vodu, wa qarri aynan i uživaj tom djetetu. Dakle, tri joj se radost onaj sastavile. Fa imma tarayna min al-bahad min al-bashari ahadan fa quli inni nadartu lir-rahmani sawman. Ako vidiš nekoga od ljudi, ako ti se obrati i reci ja sam se zavetovala da postim. U njihovom šarijatu je bilo da smiju postiti i šutiti. Dakle, ne moraju govoriti. A kod nas je zabranjen da čovjek dok posti da se zavjeti da šuti. U našem šarijatu ne smije šuti, mora pričati. Felenu kelime li jeume insija, neću ni sa kim od ljudi danas govoriti, fetet vihi haumeha tahmiluhu u kalu ja marijem u lehad žiti šejen farija. I ona ga ponese svome narodu, a on rekoše, ja marijem, došla si sa krupnom stvari. Odmah su je potvorili. Farig laž potvora, blud, zinalog, razrat, sve to znači u arapskom jeziku. Pa su je svašta se nagovorili dok je došla. Ja uhte Harune ma kane buki mraje sa uin ma kane tumuki bagija. O Harunova sestro, u Fesir se raspravlja i odnosno razilaze oko toga kojem se Harunu prepisuje. Kažu najda, Ibn Ketir, najdalje što se mogla prepisati jeste Harunu bratu, onaj Musa, jer su Musa i Harun imali sestru po imenu, kako? Merijem ali se ne radi o toj Merijem, jer između ove Merijem i njih je bilo vijekova i vijekova dugo godina. Makana je buki imre sevin, nije ti otac bio loš čovjek, u makana tu muki bagija, niti je mati bila razvratnica. Što znači, otkuda si tako loša, otkuda si ti rospija. Fe šare ti lej. Ona je rekla, neće govoriti, dakle, zavjetovala se da će postiti, da neće ni sa kim razgovarati. Fe šare ti lej. Kalu kefenu kelimu men kana fil mehdi sobija. On rekoše, kako, će kako ćemo razgovarati sa onim djetetom u Bešci? Dakle, prva muđiza. Je bila prva muđiza? Ne, prvo je za nju keramet. Nije njena muđiza. Prvo je za nju keramet što ga je ponela bez... Međutim, njen primjer, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, primjer, primjer Isaja kao primjer Adema. Stvorio ga od prašnje, reku, budi on biva. I Ahlel Elm kada odgovaraju kršćanima u njihovim nebulozama, njihovim kufrijatima, alaihim la'anatullah, Šta kako odgovara Kur'an? Kaj primjer Adema, Adem rođen bez oca i bez majke. Hava rođena bez majke. Šta je čudno da žena rodi sina bez oca ako je Allah subhanahu wa ta'ala to dao? Kale ini Abdullah. Prvo što im je rekao, odgovara kome? I vreme odgovara. A istovremeno odgovori kršćanima. Kale ini Abdullah. Ja sam Allahov rob. Dakle, nisam Bog, nisam Božije dijete, nisam nešto sveti od toga što me Allah subhanahu wa ta'ala počasti da bude njegov rob. Atani al kitabe wa džana i nebija dao mi knjigu i učinio me vjerovjesnikom. Beba u bešci. A već im kaže ja sam vaš vjerovjesnik. Iskoristili su on to da potrije protiv njega. Wa džana ni mubareke na inema kunt. Učinio me berečetnim gdje god da budem. Ako teško ćemo dođer, ja sam se pravo raspričao, onaj, kad, je, kad su apostoli tražili da im spusti večeru, halalte, da im spusti sofru sa neba, kažu da su sa te sofre jeli svi. Prvo, bogataši nisu htjeli. Bojali se, ustočavali se. Nećemo mi da idemo sa te sofre. Kaže, pa, je, pa se najeli siromasi, a bilo ih oko 1600. Pa su onda vidjeli svaki dan da se okupljaju oko te sofre, dakle apostoli i Isa selam su bili za sofrom, a ovi su dolazili da jedu sa njima i da piju. Kad god bi jeli, pili, sofra bi ostala ista. Majde, suratul Majde, nazvana potomi. Kaže pa su onda bogataš približili. Pa su jeli svi u Bejtel Matlicu. Svi. Kad god su poželjeli, sjeli bi, jeli bi, otišli, ništa, ništa sa sofre ne bi nestalo. I samo im je bilo jedno zabranjeno. A šta je to? nisu smijeli gomilati kućnost, a oni da ponese. <laughs> Dođeš, odeš na hanč, sofra bogata, a vidiš u torbu gura. Gdje ćeš, četiri sahata doručak, četiri sahata večera traje, osam sahata imaš da ideš da piješ, najšćeš da napićeš se. Jok. Na hanč se ide zbog čega? Zbog hrane, zbog riže, zbog mesa, zbog čega se ide još na hanč? Zbog Wi-Fi-a, zbog slikanja, selfi, pukneš selfie u sebi odmah dok duješ tamo, ima mene kod čabe. Ljudi, bojte se Allaha. E, Allah, bojte se Allaha. Wallahi, billahi, tallahi, leđa, la kadri me šeqa. Nagrada je shodna čemu? Patni. Koliko se napatiš, toliko ćeš biti nagrađen. Došao jedan hađija neki dan i priča mi ravija, povjerljiv ravija. kaže, žao mi kao što nisam mogao da ostanem. Ja da vidiš, kaže ljepote, došao tamo, ugasio telefon i ostavio ga u tvorbu. Više ga palio nisam. U Ravdi sam bio, kaže, osam puta. U Mihrao poslanika sa Selem proučio deset džuzeva. Te sam ovo, te sam ono, te sam ono, svašta sam nešto. I on iskoristio. Niti on gledao na gigabajte. Niti on gledao na... Ja ne znam kako ljudi mogu otići da budu produhovljeni, a da razmišljaju o dunjalku. U redu je da se čovjek javi svoje porodici. Došli smo s hajrom, hvala Allahu, fino i tako. Ili da čovjek, bila je alejka, da vas pita nešto. Jel vi svako jutro kad izađete iz kuće, dočkujete u 7 ili 8 sahati? Dočkujete u 8 sahati, svako jutro? Ima li kada ste dočkovali u 2 popodne? Ja Emir znamo neka otići na teren ispred našeg udrženja izvrda dobročinstva, kad dočkujemo? U pola 6 na večer ne stignemo. Akcije nas ponesu poslo i tam vam, družimo se sa sirotinjom i hajmo sjest, akšam uči i mi dočkujemo. I ne želiš se, što? Jer imaš slaš čega? Imaš slaš činjenja dobrih dijela da ova braća što prikupe para, ti podiriš sirotinje, da pomogniš sirotinje. I ta te slaz zanese. I ne razmišljaš o stomaku. A neka mol, kad dođeš kod Čabe ili kad dođeš u džami Allaha poslanika sallallahu alejhi da razmišljaš o sofri. Druga stvar, iz ličnog iskustva, nikad nisam jeo prije jacije kad odem tamo. Da ne bio bih uzur. Imam šafija, rahmehullahu ta'ala, jeo i pio jednom dnevno. Kad ga pitali, a bio mršav, rahmetullahi alaih. Kažu njemu, zašto kad jednom ne, nema, kaže, vremena da hodam po halama? A naš hađija hoće da je non stop po halama. Pa ima hala i u Bosni živio, kad uješ, dođi kod me, ja ću zaklati janje. Tela ću te ispeći. Ali jok. Zbog čega Allah subhanahu wa ta'ala, ja sam tu rečenicu puno puta vama ovdje spominjao, zbog čega Allah subhanahu wa ta'ala nekoga, kaže Ibn, Ibn Qaim rahmehullah ta'ala, ako neko želi da vidi šta mu je Allah pripremio na ahiretu, nek vidi zašto ga Allah upotrebi na dunjaluku. Ako je suština odlaska na hađ da primijetiš neke nedostatke, šta je suština Islama? Da, šta? Sakriješ nedostatke koga? muslimana i da o njima ne pričaš. Je li tako ili nije? Pa kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, onaj ko sakrije sramotu jednog muslimana, Allah će sakriti njegovu sramotu na sunnjem danu. Pa ako te Allah iskoristio da ti koristiš face bruku za brukanje, onda ti iskoristi Facebook za brukanje. Zato kada je bojica Allah, onaj ko ide, većina, na, ne znam iz ove halki ko je oko nije, ali većina nas kad je otišla, nagradala se svega i doživjela svega i svačega. Ali nisi otišao red toga. Ošao se radi ibadeta. Posvijeti se ibadetu. Kraj kjavije sam ja stajao i ništa više. Nek ti bude to, nek ti bude to cilj. Koliko ima oni ljudi koji žude i nemaju para da odu i tako dalje, a nekamo da odu i da vraćaš se sa refata i ti već ulaziš u raspravu. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, onaj ko nanijeti hađ, šta? Nema griješenja, nema podizanja tona, nema rasprave na hađu i ti svoj hađ batališ, koliko je ove godine hađ? Mnogo je sina i mnogo hatmi. Je tako ili nije? Pušači to znaju. Pušači popuše za svoj život 10 hađova. 40 umri. On to znaju. Skupi bo bol hađ. Ali nije hađ za svakoga. Hađ je za onoga koga Allah pozove, a ne onaj koji ima para. Hajmo se vratiti na naš ders Uđa'alni mu bareke ne inema kunt. Pa me učinio beričetnim gdje god da sam. Pa zbog te sofre se svi okoristili i zbog njegovog beričeta i njegove dove. Pričat ćemo išala kad budemo se sastali sljedeće srede bitne letala. وَاُصَانِ بِالصَّلَاتِ وَزَكَاتِ مَا دُمْتُ حَيَّا Pa mi je naredio namaz i zekat sve dok sam živ. Allah. Ovdje je odgovor bio kome? Sufijama, derviškim koji kakvim nadr šejhovima, ehlu puknućima mozgova. Jer ne može niko dokinuti namaz ni zekat osim kad Allah Đelešanu odzume čovjeku um, pa on ne mora više da klanja. Nerazumna osoba ne mora šta? Ne, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalam ani thalath. Djela se ne pišu trojici. Pa kaže je sallallahu alaihi ko? Onaj koji spava dok se ne probudi. Dijete dok ne postane ponjetno i luđak dok ne ozdravi. Je li tako ili nije? I njemu se ne pišu. Lud insan, koliko god je lud, ne pišu mu se dijela. Ako ozdravi, ponovo će biti obavezan da klanja. Međutim, naš sufijski šehovi, pojedini tarikata, on kaže, ja sam dostigao taj nivo u vjeri, ja više ne moram da klanjam. A to je možda napuknuće, on fakat ne mora da klanja, zato što je on nenormalan. Jer da je normalan, ne bi sebi to dopustio i ne bi sebi dokinuo neuzbilah namaz. namaz. A Vivi, to je žalostno. A Vivi, znaš šta je problem ovdje? Problem je što on prodaje vjeru. I oni sebe predstavljaju kao vjerskim vođama. I oni pred ljude sjednu, oni su koji kakvi šejhovi. Oni su mašala, inšala. Međutim, ništa od njih. Ništa od njih. Nikad nije otvorila Allahovu knjigu da nešto iz nje nauči, nego samo da bi se sitno šećario. Uberra mi bi valideti. I učinio me da budem pokoran svojoj majici. Dakle, da bude pokoran kome? Merijem, alaiha salatu wasalamu. ولم يجعلني جبارا شقيا i nije me učinio da sam ohol i da sam nesretan. Dakle, Allah, pazite, oni ga protjeruju, oni ga progonu, on hoće da ga ubiju, on hoće da ga razapnu, on svašta nešto hoće i on opet kaže, Allah me nije učinio nesretnim. Nisam za sebe nesretan, ne donosim drugima nesreću. Nek sam bio šta? Mubareke na inema kunt uvijek sam, kaže Berčetli, gdje god da dođem. wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ubathu hayya nek je spas na meni na dan kad sam rođen, na dan kad ću umrijeti i na dan kada budem proživljen živ. živ. Zalke Isa ibn Merijem, qawla l-haq, qawla l-haq illazi fihi im tarun. Ovo je, kaže, riječ istine, kaže Allah subhanahu odgovara ovaj, uh, e, slanicima Neđrana, kaže, ovo je riječ istine o Isao sinu Merijeminu, onome, onome što se oni raspravljali, razilazili. Ma kane lillahi je tehide min voladin subhane. Allah zasigurno nije uzeo dijete veličanstvene on je. Iza kada emren fe innema je kul lehu kun fe je kun, a kada nešto odredi, on mu rekne da bude, ono bude. Wa anna Allahe rabbi u rabbukum. I on kaže, Isa ali sam kaže, Allah je moj i vaš gospodar. Fa'budu, njega obožavajte. Hada siratu mustaqim, to je, kaže, pravi put. Fahtalatha lahzabu min bainihim fe wainu lil ladina kafaru min mashhadi yawmin azim pa se razišli dakle stranke među njima a između njih koje su bile stranke? Jakubije, koji su rekli da je Isa Bog, Nasturije, koji su rekli da je Sin Boži, i treća skupina je bila koja? Muslimani. I oni su ostali nešto više od 200. godina nakon Isala i Slatio Selam, pa su tokom tih svih vijekova ovi se spremali i onda su i iskorijenili i ostali su samo pojedinci do vremena Muhameda sallallahu alaihi wasallam. sallam. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وقالوا اتخذ الرحمن ولدا قد جئتم شيئا إدا I on rekoše milostivi je uzeo sebi dijete ili ima dijete zaista ste, kaže, došli sa teškom riječju. Dakle, krupna, zla. Tekadu se mavatu je tefatarna min wa tenšaku ardu wa tehiru džibalu heda. Toliko je teška da bi se, da bi se onaj nebesa sručila, da bi se zemlja raspukla, da bi se brda rasula. To jeste u param u prašnu sasula. Enda'u li rahmani waladan. Kako oni milostivom pripisuju dijete? Oma jembege li rahmani je tehide walada. A nedoliko je milostivom da ima dijete. Inkulu men fi semavati wal ard ilate rahmani hamta. Svako koje je na nebesima i na zemlji će pred milostivom doći kao rob. To jeste na sunjem danu. Lekad ahsahum wa addahum adda. On zna koliki im je broj. وعدهم عدا i tako ih je zbrojao. وكلهم آتيه يوم القيامه فردا i svako će pred njega doći na sunnjem danu pojedinačno. Zbog čega ovi ajeti? Zato što kaže Ibn Kathir poglavlje gdje Allah sunatala pojašnjava da Allahu ne treba dijete. Najjednostavniji kuranski ajet koji svi mi znamo, koji su kao odgovornima? Kul huvallahu ahad. Reci Allah je jedan. Allahu samet, neovisan, postojeći, sa svim svojim svojstvima. Lem jelid volem i urled. Niti je rodio, niti je rođen. Zato što je rađanje šta? Nedostatak čovječanstva za čime? Za reprodukcijom potrebom opstanka. Pa da ti ostane prijezime, ženiš se, pa rodiš djecu i želiš kakvu djecu. Muško da dadne svu žensku, pa zetovi sve rastore. Znači, je to nedostatak? Nedostatak? Jer ti nisi sposoban da utječeš na pol svoje djece. Nisi, nisi sposoban da utječeš na, na rodne listove. Da ostane tamo. Uda se kod nas i uopće da promijeni prezimena žensko dijete. Iako je to pogrešno, svako žensko dijete kad suda treba da zadrži svoje prezime. Prezime ne treba menjati. To pripisuje se potom otcu. I ne možeš lem jelid volem juled volem jekun lehu kufu ben ahad. Niko njemu ravan nije. Dakle, i to dijete, ako ga pripišete milostivom, jedni i drugi, jevreji i kršćani su rekli, Isa je sin Marijemin, ovi su rekli da je šta? Halal, sin Allahom. Ovi su rekli šta? Uzer je sin Allahom. Jedni i drugi, Alehima jeste hekun min Allah. Zato što Allah subhanahu wa ta'ala da bi imao dijete, trebao, trebao imati koga? Suprugu. Allah sebi nije uzeo suprugu. I Allahu ne treba za njegov opstanak nasljednik. I pored svega onoga što su izmislili Allahu subhanahu wa ta'ala, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Ja al kitabe la taglu fi dinikum wa la taqula ala Allahi ila l-haq. O sljedbenici knjige, nemojte pretirivati u svojoj vjeri, nemojte govoriti o Allahu osim istinu. Innema al-Mesihu Isa ibn Merijem. Isa je sin Merijemin, Mesija. Resul Allahi wa kelimetu al ila Merijem, wa ruhun min. Allahu poslanik, riječ koju je on poslao Marijem i udahnuće od njega. Fa aminu billahi wa rasuli. Vjerujte Allah njegove poslanike. Wa la taqulu thalatha. Intahu khairan lakum. Nemojte govoriti trojica. Prekinite sa tim biće vam bolji. Inna Allahu ilahun wahidun subhana. Allah je jedan Bog. I najteže je najopasnije je kada govorimo pa kažemo tri monoteističke religije. Abdullah ibn Omer radi anhu arda kaže وَلَا تُمْسِكُ بِعِسَمِ الْكَوَافِرِ Allah Đeršan govori u Kur'anu nemojte se čvrsto držati u zone koji kufr štite. Dakle, nemojte se ženiti sa onima koji kufr štite. Kaže, ovo njegov bio stav i on je smatrao da nije dozvoljeno ženiti kršćanku. Kaže, ne mogu da shvatim da postoji veći kufr da neko pripiše Allaho dijete. Naši odoše na zapad, pa nam dolaze koje kakvi leji i makovi i imovi i imovi. Neki dan čitam, djeca zove Irem. Ne mi što račim. Htiješ da ti ime Irem? Irem, narod uništen. To isto kada kažeš Semud, Ad. Ne ti imena uništenih naroda ali evo kodu gore, pa dovede nam Kleopatre, pa nam dovedu kaj, kakve anđelike, pa ovo, pa ono što, kaže, emancipacija, moderno doba, vi ne, kaj ne morate ići, kaže, onaj, korak s vremenom. Pa zbog čega? Pa oženio sam tam, a nam, a nam nju. Koga nam nju? Ženio nemuslimanku. Dobro, ženio nemuslimanku. Šta ćemo dalje? E, kaj mi se dogovorili da djecu nećemo mušku sunet. A što kaj nećemo ni u jednu vjeru? Pa dok ga nisu suneti, odmah se ga povlašio. Odma. O, automatski. Odma se dijete žrtvuo za njenu vjeru. Pa kad dođe Nova godina, nosi paketić, pa dođe onaj 25. decembar, pa spremaju se, pa imaju od 1. decembra advent, pa svašta nešto. E ne, ovo je međunarodni praznik. Međunarodni praznik. Pa i Bajram je još međunarodniji. Još međunarodniji. Ali jok tako da je tako bliže. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa yakuna lahu walad lahu ma fi samawati wa ma fi al ardi wa kafa billahi wakila. Uzvišen je on iza toga da oni ima dijete, njemu pripada što je na nebesima i na zemlji, a dovoljan je Allah kao zaštitnik. La yastankif al masih an yakuna 'abdan lillah. Ne može se uzdići ili ne može dakle odbrani se od toga da Mesija Isa bude Allahov rob. Wala al malaikatu al muqarrabun niti bliski meleci. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر oni koji ne žele i oni koji se budu oholili da budu njegovi robovi فسيحشرهم إليه جميعا on će ih kod sebe sve sakupiti. فَمَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِيهِمْ أُجُورَهُمْ Oni koji budu vjerovali dobra djela čin, on će im dati njihovu nagradu. وَيَزِيدُهُ مِنْ فَضْلِ da će im svoje obilati riznica. وَمَا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا Oni koji budu odbijali i oni koji se budu oholili. فَيُعَذِبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا On će ih kazati bolnom kaznom. وَلَا يَجْدُونَ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا A mimo Allaha neće naći zaštitnika niti pomagača. وقالت اليهود زير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله rekoše jevreji Uzeir je sin Allahov, a kršćan rekoše Mesija je sin Allahov. Onda Allah subhanahu wa ta'ala kaže ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِيَفْوَاهِهِمْ يضاهئون قول الذين كفروا min qabl qatalahum Allahu an yufakun. Allah im odgovara pa kaže to su njihove riječi sa njihovim ustima. Oni se, kaže, poistovjećuju sa onima koji su nevjernici bili prije. Hala valla. Kif el hal, šejh? Salam alaikum. تدرب علينا سيلفي شغال المخابرات معنا وشيء ما أدري الله يبارك فيك حفظك الله الله يبارك فيك kaže, većuju se sa riječima onim koji su činili kuf prije njih, Allah je ubio kako se one odmeću. Ha. I Allah im je zapečatio sudbenu. Kogod bude na toj akidi, Allah zapečatio sudbenu. I ti kažeš, nemoj, kaže, oni su vjernici. U čemu su oni vjernici? U čemu su oni vjernici? Kako možeš podržati kufr? Kako možeš ti prihvatiti kufr nečiji? dokle o tim temama se ne smije pričati, zbog čega se ne smije o tome pričati, da se ljudima dosta istina. I nema od njih ni jednog velikog eh, zvančnika, a da ne zna da je Allah istina, da je Muhammed sallallahu s.a.v. istina, da je Kur'an istina. Nema ni jednog, svi oni znaju. Pogledajte, pogledajte šta su mediji. Šta su mediji? Svakodnevno ispliva problem, jedan od problema crkve šta radi na vjeronauci sa svojom djecom ili šta radi sa onom djecom, e, kako se zove tamo, ni samostanima i koji kud. Djeca za zbrinjavanje maloljetne djece. Od homoseksualizma, od dakle, te pederastije proširene u samostanima među onaj, njihovim e, nevjerskim službenicima, od dakle, silovanja te djece i dugo godina, po 56 godina nakon toga ispliva na vidjelo. I medijski to se sve ušuškava a u nas samo jedan hođa iz gluhe Bukovice. I to, pričao ja s njegovim kolegom, kaže ništa, samo pomilovo dite po glavi, iskoristili i optužili ga. I noha je godnama hođa iz gluhe Bukovice, hođa Pa dobro, vidite vamo trn, a tamo balvan ne vidite svojim očima. A to su mediji. I koliko muslimane nasjedu na te medije, da optuži jednog čovjeka, a ništa se nije dokazano, ništa čovjek nije uradio. Nije počinio blud sa djetom. A ovi siluju djecu i opet to sve zataška i ponekad izađe onaj, kako se zove ovaj sad njihov, zadnji, mijenjaju i non stop. Franjo, ne vjerujem se sjetiti. Prvo padne na pamet tuđman, pa onda sjetim ovoga Franje. <laughs> Kaže Franjo, mi ćemo, mi ćemo tražiti halala od javnosti. A mi kažemo, nikad vam halalat nećemo. Šta su djeca kriva? Neko vam, je ta djeca koja su napuštena, ili koja djeca su odbačena od porodice, ili je timi koji su ostali bez roditelja, vi ih uzmijete, ili vam ljudi dadu na službu, ona unutar crkve i vi djecu skrnavite njihov čast i sirivete djecu. Nastavit ćemo idući put, već smo plaho dovoljni. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da svaki dobro. Sallallahu ala sayyidina wa nabina Muhammed, ala Muhammed. Jazakum la hajra, jaza, ubarak Allah. كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي